2000 hamabostian, berogeita hamalau kantonamentietaik hogeita zazpieta jatxiko gia, hogei eta hogeita mila bizizaletako emiekin. Beritasuna izanen dae, paritatian jonaziko diela kantonamentu hoike, gizon eta emazte batekin. Barne ministeritzak du jamaiten sedia, lekuko hautetxien ohari gabe, salbu kuntxere generaleko lehendakaiaena.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 Iholdiko kantonamentia amikuseko kantonamentu hortan sartzen balin badae, eh? hortaz, labazeek erandeiku agian hoi araikusten ahal satiala.